din profilaxie itarsunaretako tratatzeko manean, eba indar bat egiten ahaldut, eta kabale esalduak untsa zaintuk izan ditian alde hortaik ebai. Erra nahi dut hor, estadoko zerbutsiak behatu behar balin bat dutie, eta egiten dugu, laboaiek ebai untsa entzun behar gitaie. Eta geho hartzen dozieran nahi nuke lehestatziak eta partekatziak jarraik desen, eta ez dezagun bakotsak gu aldetik bortak zera, nahiz eta untsa komprenitzen dudan simbolikoki hartzen C'est La charge symbolique a pu avoir l'introduction de l'ours.